anaendelea shekh anasema wa fi surati shuara na katika suratu shuara imeonekana tena yaqini kubwa ya Musa alayhi salam kwa Allah anasema Allah فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين عظيم هذا الكلام falamma tara aljam'an na pindi yalipoonana majeshi mawili jeshi la Firaun ambalo lilikuwa likimfukuza Musa na watu wake na jeshi la Musa na watu wake ambalo lilikuwa linamkimbia Firaun na jeshi lake sasa walifika mahala majeshi mawili yakaonana kwa maana yamekaribiana hao wenye kufukuza wamewakaribia wenye kufukuzwa falamma tara aljam'an na pindi yalipoonana wengine wanasema yalipokurubiana majeshi mawili katika baadhi ahli ilmu wanasema yalipokurubiana na hapa pana maelezo makubwa katika masala ya katika tauhid al-asma wa sifat aya hii ina maneno makubwa kwa hivyo yalipoonana majeshi mawili na kukurubiana qala ashabu Musa wakasema wale watu wa Musa inna lamudrakun hakika sisi tumekutwa aila muhatuna bina tushazungukwa wanasema watu wakileo tushabambwa tushashikwa jamani jeshi la adui lile hebu tizama Musa alayhi salam kwenye hali kama hii alivyokuwa na yaqini anasema qala kalla akasema Musa hapana mambo sivyo hivyo yalivyo qala kalla akasema hapana sivyo hivyo inna maiya rabbi sayahdin hakika yu pamoja nami Mola wangu mlezi na ataniongoza mimi inna maiya rabbi sayahdin hakika yu pamoja nami Mola wangu mlezi na ataniongoza mimi thiqatun billahi azza wa jalla hii ni thika imani kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala tena kwenye kipindi kigumu mnafukuzwa na adui adui ameshawakurubia yule pale aja wafuasi wanatetema na hofu imewajaa tushashikwa jamani tushashikwa angalia Musa alivyokuwa anamwambia, qala kalla Allah anasimulia hiyo kwenye Qur'an Musa akasema hapana sivyo hivyo imani iliyoje hiyo alionayo kwa Mola wake inna ma'i rabbi sayahdi wewe umeomba dua zako siku mbili tu au wiki mbili tu au miezi miwili tu au miaka miwili tu tayari ushakata tamaa na unaweka dhana mbaya kwa Allah kwamba amekutupa mimi nina nini mimi mbona Allah anijibu pana wengine wasema hivyo maneno mabaya kabisa ashakata tamaa aona basi na kama ni hizo dua na kama ni swala nitaacha mimi na miaka swali naomba mimi tu wapewa wenzangu mimi ndo ninaekesha kuomba akikucha wamepewa wenzangu sijui hata nimemfanyaje huyo Mungu mimi pa, pa, pana watu wanasema hivyo dhaifu kweli kweli tujifunze kwa manabii hapa yakulu sheikh wa ba'da dhalika na baada ya hayo i'lam fahamu ewe msomaji ewe muislamu annama dhukira min akhlaqi al-anbiya'i alayhi salam kwamba hakika haya ambayo yametajwa miongoni mwa tabia za manabii alayhi salam huwa qalilun min kathirin mambo hayo ni machache katika mengi tone katika mafuriko shekhi فعليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم basi zende juu yao hao manabii wa ala nabiyina na juu ya mtume wetu Muhammad afdalu salati wataslim zilizo bora zaidi katika swala na salamu ziwaendee hao manabii wote na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sheikh anasema min thamarati at-takhalluqi bi akhlaqi al-anbiya'i alayhimus salam na maneno haya au kipengele hiki ni kama hitimisho zile tabia za manabii ambazo tumekusudia kuzisoma kwenye risala hii zimeishia hapo kwa mujibu wa shekhe alivyoweka kwenye risala yake hii lakini ametoa dokezo hapo kwamba haya yaliyotajwa katika tabia za manabii ni kiasi kidogo tu katika mengi yako mengi ambayo bado hatujatajiwa hapa, tutakiwa tuyafuatilie, kwa maana hatujamaliza sasa, elimu haijaisha. Sasa anasema faida hii, haya ni majumuisho tunayoita ya kile chote ambacho tumekisoma, na ni muhimu pia kuyasoma. Miongoni mwa matunda ya kujipamba na tabia za manabii alayhimus ssalam min thamarati at-takhalluq matunda hapo haina maana tukusudia maembe matikiti na mananasi matunda ina maana ya fawaid miongoni mwa faida eh sio kaa umekaa hapo wajua tutataja maembe hapo kwa maana min thamarati takhalluqi miongoni mwa matunda mwa faida za kujipamba bi akhlaqi al-anbiya kwa akhlaqi kwa tabia za manabii ni haya yafuatayo anasema hapa lamma kana anbiyaullah alayhim salam tasoma kila kiasi ambacho chawezekana pindi walipokuwa manabii wa Allah alayhim salam afdhala an-nas ajma'in ni wabora zaidi katika watu wote kwa ujumla kana min lazimi dhalik basi imekuwa ni katika lenye kulazimu hilo kana min lazimi dhalik asema limekuwa Kiswahili fasaha limekuwa ni katika lenye kulazimu hilo kwamba kule kuwa manabii ndio watu bora kuliko wote lazimu ya jambo hilo ni hicho ambacho takitaja kana min lazimi dhalika limekuwa ni katika lenye kulazimu hilo anna akhlaqahum ahsanul akhlaq kwamba hakika tabia zao wao ndiyo tabia nzuri zaidi katika tabia ni kweli manabii walipoambiwa kwamba ndiyo watu bora kuliko watu wote hiyo ina maana kwamba na hakuna shaka kwamba tabia zao ndiyo tabia bora wasingeambiwa kwamba ni watu bora kuliko watu wote kama tabia zao zingekuwa tabia mbaya kule kuambiwa kwamba wao ni bora kuliko watu wote maneno haya yanalazimisha eh yanajenga hoja na kumlazimisha khasimu kukubali kwamba pia tabia zao ndiyo tabia nzuri kadhalika waazkaha na ndiyo tabia takasifu zaidi katika tabia zote wa ahsanu alakhlaq wa azkaha wa atyabuha inaunganika kule wa azkaha na ndizo ambazo ni takasifu zaidi katika tabia wa atyabuha ndio nzuri zaidi katika hizo tabia hiyo hizo ha zinarudia katika akhlaq wa a'laha na ndio za juu zaidi katika tabia zote naam kwa maana tabia za manabii ndio nzuri zaidi ndio takasifu zaidi ndio zenye kupendeza zaidi naweza kusema wa atyabuha wa a'laha na ndio za juu zaidi wa kullu muslimin yahrisu ala takhalluqi bi shay'in min tilka al-akhlaq al-azima anasema na kila muislam anapupia juu ya kujipamba kwa kitu fulani miongoni mwa zile tabia kubwa naam kila mmoja ndiyo tamaa yake kila muislamu anatamani hivyo shekhi anasema illa anna du'ata an-nas lilkhair isipokuwa kuna kitu wanakivua hapa isipokuwa hakika walinganizi wanaowalingania watu katika khair illa anna du'ata an-nas lilkhair isipokuwa hakika walinganizi wa watu katika khairi kwa maana maduati mashaikh waalimu na watu ambao katika jamii ni ruwaza kiigizo hum aula nasi bisuluki maslaki tilka alakhlaq wao hao maduati ndio aula ndio aula zaidi katika watu ndio bora zaidi ndio wanastahiki zaidi katika watu bisuluki maslaki tilka alakhlaq kwa kupita mapito ya zile tabia za manabii yani waislamu wote watakiwa wajipambe na hizi tabia za manabii shekhe anasema isipokuwa walinganizi wenye kuwalingania watu katika kheri wao wanastahiki zaidi baina ya watu kupita mapito ya hizo tabia kwa nini asema li anna da'watan nasi ni kwa sababu hakika kuwalingania watu ila alkhairi katika khairi hiya wadhifatu alanbiyai alayhimu salam hiyo da'wa ndiyo wadhifa ndiyo kibarua cha manabii alayhimu salam manabii wa Allah kibarua chao ndiyo hicho da'wa idha salaka dai الخير manhaja akhlaqihim sasa na pindi atakapopita yule mlinganizi wa kheri katika mfumo wa tabia zao fi da'watihim katika da'wa yao hawa manabii kwa maana adai atakapouandama mfumo wa tabia za manabii eh katika da'wa yao hawa manabii jana min riyadhi akhlaqihim wa adabihim thimaran kathiratan jana atachuma ay qatafa jana atachuma min riyadhi akhlaqihim katika bustani za tabia zao wa adabihim na bustani za adabu zao atachuma nini thimaran kathiratan atayachuma matunda mengi kupitia hilo bustani kubwa ambalo ni tabia na adabu za manabii hilo ndio bustani kubwa ambalo limesheheni matunda ya kila aina sasa adai akijipamba na tabia za bustani hilo aa, atachuma matunda mengi ya kila aina tangulizi mzuri يقول الشيخ فمن ثمرات التخلق باخلاق الانبياء عليهم السلام sasa miongoni mwa matunda natija faida za kujipamba na tabia za manabii alayhi salam wahid ya kwanza ziyadatu mahabbati al-anbiya'i alayhi salam fi al-qulub ni kuzidi mapenzi ya manabii ishuke juu yao salamu katika nyoyo kwa maana utazidi kuwapenda manabii katika moyo wako muda wa kuwa umejipamba na tabia zao wadhālika anna almuslima na hilo ni kwa sababu hakika muislamu idha am'ana an-nadhar pindi akiumakinisha mtazamo wake kwa maana akitizama kwa makini fi adhimi akhlaqi al-anbiya'i alayhi salam katika zilizokuwa kubwa katika tabia za manabii alayhi salam na adhim pia hapo waweza kutafsiri kwa maana ya utukufu katika zilizokuwa tukufu katika akhlaki za manabii alayhi salam wa kaifa kanu a'zama qudwatan fi tibi alfadhihim na vipi walikuwa hawa manabii ni kiigizo kikubwa sana a'zama qudwatan ni kiigizo kikubwa mno fi tibi alfadhihim katika uzuri wa matamko yao wa husni af'alihim na katika uzuri wa matendo yao ma'a man asabahum una man au na ma ma eh? ninyi uko mna mani au mna ma matbaa yangu imekosea ni man ma'a ma sio man pana man wa husni af'alihim na uzuri wa matendo yao maa ma ndio sawa sawa si ndio ndio kama hayo tamam maa ma asabahu pamoja na yale ambayo pamoja na yale ambayo yamewasibu wao min inadi almuanidin wa adhiyatihim eh katika inadi za wenye kufanya inadi na maudhi yao فإذا tadhakkara almuslimu dhalika pindi atakapolikumbuka muislamu jambo hilo yani muislamu akitizama kwa makini ukubwa wa tabia za manabii na kuvuta ili uelewe maneno na vipi walikuwa ni kiigizo kilichokuwa kikubwa zaidi katika uzuri wa maneno yao na uzuri wa matendo yao pamoja na yale ambayo yamewasibu katika inadi ujeuri katika inadi za wenye kufanya inadi na maudhi yao yani manabii walionyesha tabia njema hata pale ambapo walipokumbana na wajeuri wakawafanyia inadi na wakawaudhi lakini walionyesha maadili na tabia njema sasa shaka anasema fa idha tadhakkara almuslimu dhalika na pindi atakapolikumbuka muislamu jambo hilo yani kwa mwanabii zada hubbuhu lilanbiyai alayhim salam eh yatazidi mapenzi yake muislamu huyo kwa mwanabii alayhim salam wazada raghbatan na hilo litamzidishia mapenzi na inasema wazada raghbatan na atazidisha huyo muislamu wa hadha huwa aqrabu na hiyo ndio tarjama ya karibu zaidi wazada ay hadha almuslim wazada na atazidisha huyo muislamu raghbatan hamu fi samai siyarihim katika kuzisikiliza historia zao sera zao wazada na atazidisha huyo muislamu raghbatan hamu na shauku fi samai siyarihim katika kuisikiliza au kuzisikiliza sira zao historia zao wa fadailihim na fadhila zao wa abghadha a'daahum bali na atawachukia maadui zao huyo muislamu huyo atawachukia maadui wa manabii hawezi kuwapenda wa abghadha a'daahum na atawachukia maadui zao kwa maana maadui wa manabii wa shani in eh na wale watesi wao wa abghadha a'daahum na atawachukia maadui zao maadui wa manabii wa ihim na wale watesi wao shaniin ni jamu ya shani na hapo imekuja ikiwa ni mudhaf katika dhamiri hiyo watesi kwa maana wagomvi jambo jingine faida ya pili katika faida za kujipamba na, na tabia za manabii imtithalu amri llahi taala waliktidai binabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuna kumithilika kwa maana kuna kutii imtithalu amri llahi kutii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala waliqtida binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na kumuiga mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam faida hiyo imtithalu amri llahi ta'ala eh kuna kutii amri ya Allah ta'ala yani katika kujipamba na akhlaki za manabii utalipata hilo waliqtida'u binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuna kumwiga mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama ilivyokuja kwenye Qur'an fabihudahu muqtadi eh na kwa muongozo wao hawa ambao Allah amewaongoza katika manabii na kwa muongozo wao iga anasema Allah anasema shekhe hapa baada ya aya hiyo katika sura al-an'am fanahnu ma'murun na sisi ni wenye kuamrishwa بالاقتداء بنبينا صلى الله عليه واله وسلم wenye kuamrishwa katika kumuiga mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama qala Allah ta'ala kama alivyosema Allah aliyakuwa ametukuka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana na kwa hakika imepatikana kwenu nyinyi laqad kana lakum fi rasulillahi na kwa hakika imepatikana kwenu nyinyi kwa mtume wa Allah uswatun hasanatun ruwaza njema liman kana yarjullaha kwa yule ambaye amekuwa ni mwenye kumtaraji Allah واليوم الآخر نسك يا يمشو وذكر الله كثيرا نا كم تاج الله ووينجي شكنا سيما فاقتداء المسلم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ساسا كمويقى مسلم متوم صلى الله عليه وآله وسلم فاقتداء المسلم كمويقى مسلم كمويقى waktidau almuslimi bin nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuiga muislamu kumuiga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yani wewe unapomuandama na kumuiga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kufanya hivyo huko kumuiga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam shaka anasema iqtidaun bijamii al-anbiya'i alayhimus salam basi ndiyo kuwaiga manabii wote alayhi salam ukimwandama mtume alayhi salam basi ndio umewaandama manabii wengine wote hii ni faida ya pili katika mtiririko wa fawaid ambazo mwandishi hapa amezitaja baada ya kutajia hizi tabia za manabii tutaishia hii insha Allah taala panapo uhai na majaliwa tutaanza kuitaja faida ya tatu درس يكش إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم